Pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, Escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. educativo, eh, nuestro criterio sobre la violencia es que ésta niega todo método educativo y no soluciona los conflictos que dividen a los hombres y a las colectividades, puesto que implica superioridad brutal y empleo de autoridad de la fuerza física, es antianarquista. Hemos preconizado siempre la resistencia pasiva o la abstención de la violencia ofensiva, no admitiendo la defensiva más que como último recurso de protección individual o como garantía del mayor grado de libertad pero entiéndase bien que es solamente una táctica susceptible de modificaciones según los casos y no pretendemos hacer un principio una especie de dogma como los discípulos de Tolstoy con su no resistencia al mal por la violencia. Escoltas voy tan, tan cuadra. Well, everybody giving and nobody taking. I try to be a nice guy in the past. Well, this boy living, programa preferit de ràdio. Oh, que bé, moltes oh, gràcies. Yeah. Oh yeah, oh, Nur. Oh yeah. Una setmana més obrim el nostre programa de 1984, que també és el vostre i també el teu, Nur. Gràcies per venir aquí a col·laborar aquesta setmana. Uh, avui és dissabte, 4 de gener de l'any 2014, i estem ben a prop del teu aniversari. Quants anys fas, enguany? Cinc. Enhorabona, doncs pues, felicitats i que ho disfrutis molt uh, hem començat escoltant una banda nord-americana, eren TCOL i crec que el seu segon àlbum de l'any 1985. I mentre agafam una mica de puesto, ja vos avançam que avui hora baixa, fins a les 7 en directe a Titoeta Ràdio, el 108 de la FM i a titoeta.cat ens acompanyaran els companys de Wasted, una banda que ja heu escoltat aquí al programa i que molt de vosaltres haureu vist en directe. Sí, i han començat a, eh, també el programa amb un text, a, eh, un trosset del, de, del llibre de l'anarquisme individualista d'Emily Armand, Lo que es, puede y vale. És una edició de Pepitas de Calabaza, i, uh, i bé, això és uh, bé, recordem que Emili Armand va viure entre el 1872 i el 1962 amb el pseudònim d'Ernest Lucien Gin i, eh, I res, això, és eh, un ensayista, poeta, periodista, traductor i editor i va exercir gran influència en certs entorns eh, llibertaris espanyols de les primeres dècades del segle XX. I ja que estem amb aquesta, amb aquesta línia, si voleu, eh, eh recordar que el... Digues, digues el dia, 30, el dia 31 a la marxa de la presó de Palma i vos volíem llegir aquí el comunicat que es va llegir al final mm? Vale, si vols, eh, agafa un poc d'aire i posa'm una cançó. Vinga, va, dona una, una miqueta d'aire. aquí al, al matalàs, ben Superbé. còmode. Eh, escoltam una banda de, que se fa dir Vértigo, arriben de Barcelona, és el nou projecte d'en Lechon, ens ha enviat les ah, seves sis cançons de la maqueta. Bé. Uh, té un rotllo així d'influències melòdiques i si casualment avui, dia 4 de gener, ens escoltau en directe des de Barcelona, vos recomanaríem que aniguéssiu al concert que tindrà lloc a Roquetes i si no, se, vos recordam que al mes de gener estiran tocant a Benissa i a València els dies 24 i 25, que hi són Vèrtigos i la cançó Sepultades. I si voleu la línia del metro, és la línia 4, groga, a la parada de Roquetes. No oblidis que pagui Pujol. Pagui Pujol. començament del programa, eh, avui estem al 1984 amb alguns dels membres de la banda Wasted, Wasted. Eh, eh, ells són quatre, però avui ens acompanyen dos d'ells, eh, Òscar i Larry. Benvingudes. Uh, eh, Hola, Uep, que t'obriré l'enxufe. Ara anam. Què tal? Bones tardes, com va? Bones tardes, com estàs, Òscar? Doncs pues mira, bé, encantat de ser per aquí amb vosaltres avui i de Bones tardes, Larry. Bones tardes. Avui és l'altre costat del, del vidre, eh? Sí, sí. En Larry també és Ahora col·laborador... Ahora pescadito. <laughs> Col·laborador de, també del 1984 aquí als controls. pues, eh, avui ens acompanyen per presentar-nos en, en persona i contestar-nos algunes de les preguntes que tenim aquí al Tintero de lo que ha estat la seva maqueta de debut i també els hem convidat a que ens duguin alguns dels discos que més els hi han agradat els darrers temps o des de sempre. O sigui que si, si voleu, començam amb la vostra primera proposta. Sí, vale, hem duit un parell de, de llolletes d'aquestes que tenim a, a a nostra i bueno, el primer que, que vos hem preparat és el primer 12 polsades d'Off, homònim, i la cançó és Feelings I Meant to Be Hard. you. Òscar, doncs hem començat amb una banda que, com bé deia, se eh, fan dir Off, eh, i on trobam algun membre mític de bandes hardcore dels 80s que tant sé que vos agraden, no? Sí, el, bueno, és obvi, no? El Keith Morris, de Circle Jerks i primers temps de Black Flag. I bueno, també hi ha gent de, de Red Cross i de Rocket from the Crypt, <clears throat> ja de bandes més, poc més, bueno, Red Cross bastant, bastant antics també, però Rocket from the Crypt també. I bueno, pues és una banda un poquet així, pues, ja, ja ho heu escoltat, no? que rememora un poquet tots aquests vell temps de, del hardcore americà, 80s. Mm. Bueno, però comencem a xerrar de lo que vos ha duit fins aquí, uh, que és uh, la vostra banda, Wasted, qui sou? Bueno, mm, Larry. Bueno, eh, Julián en guitarra, eh, guitarrista de Diez Cerebros, eh, El Puro, famoso Puro. Puro on Beach. Toca en todas las bandas. <laughs> Eh, Oscar en, la bow y, yo en la batería. de ahí, como me saques de ahí, <laughs> voy muerto. Pues qué proyecto el vau comenzar? fa cosa de que un año, mes o manco? Mm, Creo que termino arriba. Mm, no, todavía el año no. Mm-hmm. Y en tan poco de temps he crec, presentado Creo un... que fue... Eh, a partir de mayo creo que no empezamos... Puede que sí. I en tot aquest temps, mira, un repertori de fins a 10 temes, eh, incloses un parell de, de versions d'alguns dels grups que més han influenciat aquest projecte, no? Uh mhm. -huh. eh, veig que feis una, de, una versió de Circle Llergs, i un altre d'adolescent, el qual sí. ja diu molt la línia per on tirar o no. Sí, bueno, en realitat és un poc <clears throat> típic, no? però en aquell moment quan varen començar sí. a mm. tocar plegats, el que cercàvem era, pues, mm, varen començar fent vers... sí, parell de versions sí, i varen dir, vinga, saps que millor no et surten i que, que, que, que, que se les sap tothom, no? I, i en aquell moment pues, varen dir aquesta, aquesta i l'altra, no? I ara, pues, bueno, no sé, Estoy. Mm, sí, empezamos, nos juntamos eh, empezando haciendo versiones y para ver también. Eh, ¿Por dónde iban los tiros? Claro, para dónde y nada. yo creo que la química. <laughs> Es va donar que yo tenía cuatro o cinco canciones también, a mig així a dins del que i tal, mig fetes d'aquestes que sempre dus <laughs> no? Y mira, a comenzar sobre, Sí, se empezaron a trabajar de a poco y yo no estoy acostumbrado tanto al, hardcore Black Flag, Circle yo soy más cuadrado, caja de ritmo. A, tocarlo, te refieres. A tocarlo, a tocarlo. Escucharlo sí, eh, molt ya ya usaba pero para quien no ho Larry la darrera década ha estado tocando monstruos y abans seguro que ya tocaba muchas bandas, incluso Argentina, ¿no? En Argentina sí. A ver, mencionanos algunas de tus empecé, bandas anteriores Primero empecé con, tocando una gente heavy metal, tenía 17 años por ahí, tipo Maiden y todo esto, pero no, no me iba <laughs> bien. eh, a mí me gustaba más el rock and roll siempre, eh, más Ronnie Stone y todos estos grupos. Y nada, hasta que un colega me empezó a pasar eh, música punk, de Kennedy, de Clash, lo que llegaba a Argentina y Ramones, y bueno, y empecé a encontrar algo de sentimiento en la música. Yo pienso que és això un poco lo que enriqueix esa banda, no? Aquesta diferencia? inclús de, de, de maneres de tocar o de maneres sí. de... Suposo que et se mescla de, de nosaltres quatre que... Jo Cada crec que... Su, su rinconcito. Li dona un so particular, sí, perquè sí. clar, nosaltres, vull dir, jo, jo no, no, no, no poden, o sigui, jo personalment no dic anem a fer això, a veure el que sortia, era la premissa en un moment, no? i, i el resultat final és mescla un poquet de tot nosaltres i, i això és el sol que, que, que han tret. Vull dir, si sona 80 és perquè no s'agrada aquest rotllo. Home, vosaltres sí, to, sí. tots sou veterans excepte en Puro, que és el més jovenet de la sí, banda, no? Sí, és el bebè. Sí, és el, el, el niño, el, el, el niño mimat. Sí, sí. Lo, lo cuidamos. Sí, sí, sí, Perquè sí, tu, Òscar, sí. lo mateix que deien d'en Larry, tots hauríem de conèixer pues, que tu has tocat molt d'anys amb Bad Taste, eh, mm -hmm. també has tocat en Mallorcaos, eh, has tocat també Error, eh, sí. altres bandes sí. també, i, i, i, i bueno, ara estàs amb Wasted, no? Però també estàs amb Crash. Crash, Wasted, sí. Sí, no sé, està... Molt content de continuar. Doncs eh, pues mira, jo crec que els oients se deuen demanar què és això de Wasted, que duim xerrant aquí 10 o 15 minuts de Wasted, i anem a escoltar una cançó de la vostra demo i després continuem xerrant d'ella, si vos vale. sembla bé. Bé. my empty rage. I kill my mother and don't repent. I cannot slay. I cannot slay. I love my mommy and now it's dead. My fucking planet. I wanna die. I kill my mother every day. I cannot slay. I cannot slay for 30 days. You can not hear the hurt feel the heat. You can see the wine, and nobody can. Oh, ah. somebody I love the money, not el diners! Pues aquests són Wasted. Uh, val la pena dir que és una banda que part dels seus membres viuen a Palma, fora de Palma, i alguns fins i tot aquí a la vila d'Algaida, i que assetgen el mateix espai des d'on emetem, que és el casal Pere Capellà, als seus soterranis. Uh, I bueno, i aquest casset que escoltàvem, que és un casset, uh, en poques bandes editaven cassets els darrers temps, encara que els darrers anys pues, ha anat a més la cosa, no? I heu decidit editar un casset compartit amb Mallorcaos, amb el vostre propi celler, que és All Kids Brigade, no? Sí, bé... Contau-nos eh, una mica com, és, com ha estat aquest projecte. Sí, s'ha donat pues, aquesta coincidència de que de ser jo a la banda de cantant i això i pues, també ser membre de, de, de, del duo que formàvem el Kip Brigade, jo i en Dani, un de nou. <clears throat> I bé, nosaltres ja teníem ganes de fer una primera edició completa nostra per llei, no? perquè el que hem fet fins ara eren coedicions amb, amb altres i tenien ganes pues, de, de tenir la nostra primera edició pròpia. No? Aleshores, doncs, vàrem decidir, mmm, varen xerrar amb els altres membres de Mallorca si varen dir si feim un explic casset, no? En principi, perquè no s'agrada aquest ressorgiment que està tenint en casset de dins de l'escena punk, ja no a nivell estatal, sinó també aquí a Mallorca, que s'han editat algunes cassets darrerament, i, i bueno, mmm, pues, ja que dic que Wasted va, com a banda també va col·laborar en l'edició, edició, però bueno, mm, la veritat és que estem molt contents, molt maques, ja n'hem intercanviat amb, amb un quant de celleis eh, de, de per l'estat, n'hi ha per Euskadi, per Barna, per Logroño, per Madrid també, i bueno, també ara eh, la penya de Diat ens ha demanat cintes de Berlín, ara no recordo com es diu la tenda. Ah, l'altre dia la mencionàvem, mm. eh, ja sortirà. Sí, va. <laughs> bueno, sabem d'aquí parlam. Sí, IFI, la tenda d'IFI a Berlín. Això és, vale. I, de, bueno, contents també per aquest aspecte, perquè la penya, pues, mm, parece que, que li agrada i, bueno, mm, la qüestió és moure, moure la música i... De moment, la, aquestes 10 cançons estan disponibles al vostre Bandcamp, que és Wasted X www.bandcamp.com i uh mhm. -huh. també les 100 còpies en casset que s'han publicat i que s'estan distribuint en aquest moments. Això és seient, eh, si no la troba eh, allà bon visqui, la pot aconseguir escrivint al kidsbrigade arroba gmail.com també, o els concerts a un muntant distri. Ah, perfecte. Crec que avui vespre teniu una cita, però ja xerram després de fent vale. agenda. Ei, Larry, uh, tu també avui estàs convidat a posar música cada Digues. dia, cada dissabte aquí a la ràdio, però sé que avui t'has duit algunes de les bandes que més t'agraden, com TCOL, la banda Així que hem és, començat. Sí. Uh, escoltarem a continuació una proposta que ens arriba des de la teva terra, no és vera? Sí, se llaman Violadores, Este disco Mercado Indio es del, creo que del 80 y... Ah, no, no recordé. Eh, ¿Es el tercer álbum? El tercer álbum de Violadores. Y creo que este es el último álbum que toca gramática el batería. Eh, y el tema se llama eh, Mercado Indio como el disco. Y está dedicado para el gran imperio español. ara passarem a llegir el comunicat de, de dia 31 que deia així. El proper 31 de desembre del 2013 hem volgut reprendre la tradicional marxa a la presó de Palma des de la Coordinadora Llibertària de Palma de Mallorca per fer arribar la solidaritat a les persones preses que pateixen diàriament la tortura, l'aïllament i l'extermini que aquest sistema, malalt, té reservat per a tota aquella persona que no s'adapta a l'explotació i submissió requerides per mantenir l'hegemonia d'aquest règim totalitari, per assegurar la seva contínua fugida cap endavant, les presons són autèntiques màquines de tortura, on les vexacions, els maltractaments i la incomunicació, la desatenció mèdica o la sobremedicació són pràctiques inhumanes que se, se succeeixen constantment, convertint-se en un instrument emprat sistemàticament pels funcionaris de les presons amb la complicitat de metges, psicòlegs, educadors i mecanismes oficials de prevenció contra la tortura. La situació d'indefensió de les persones preses va de la mà de tot un seguit de mecanismes que fan que la majoria de vegades les agressions no siguin denunciades, com pot ser la manca de testimonis, l'encobriment mutu dels torturadors, la por a les represàlies, les contradenúncies que poden comportar noves condemnes, el retard o la directa falsificació d'exàmens mèdics, la presumpció de veracitat dels funcionaris, l'obstrucció administrativa i un llarg etc. En el nostre entorn més proper, les màfies de carcellers a la presó de Palma han abusat sexualment, extorsionat i maltractat els reclusos durant més de 7 anys, sent denunciades per la policia el 2008 com a rentat de cara i operació de... per encobrir a les noves que les han substituït, ja que aquestes pràctiques no han desaparegut, com denunciava un pres al febrer del 2012, després de rebre pallisses i amenaces de mort per part dels funcionaris. No obstant això, ens agradaria incidir en que la presó en si mateixa suposa ja una forma de tortura atroç, una violència enorme sobre el cos i la ment de les persones recloses, sobre els seus sentits, la seva percepció i els seus ritmes vitals que en prellongar-se genera una deshumanització en molts casos irreversible i un deteriorament en tota capacitat per relacionar-se, especialment sobre les preses i presos en règim d'aïllament. A més, la presó suposa un negoci per a multitud d'empreses com Telefònica, Banco Santander, Citroën, La Caixa, Codorniu, Eroski, FCC, Ferrovial, empreses que reben contractes multimilionaris amb la construcció dels centres penitenciaris o que es beneficien del treball que realitzen les persones preses a través del xantatge de la reinserció sociolaboral. L'onada de construcció de presons, a la qual estem assistint des dels últims 10 anys, així com l'augment vertiginós de la població reclosa, duplicada en 20 anys, responen, doncs, a interessos econòmics i polítics des de, de les èlits empresarials i partits de diferents signes. A cop de titular i populisme s'incentiva constantment la sensació d'inseguretat quan l'estat espanyol té un índex de criminalitat de les més baixes del món i, paradoxalment, és el país d'Europa Occidental amb major quantitat de població a la presó en la majoria d'ocasions, se'ns presenta les, el pres com algú perillós i violent, que no és capaç de viure en harmonia amb les persones que l'envolten, quan en realitat les persones condemnades per delictes de sang o de violació són menys del 10% de les persones preses, sent els delictes més comuns petits robatoris sense violència o tripijocs de drogues. La presó serveix per encobrir els excessos socials que aquesta car carrera suïcida en nom del progrés i l'acumulació del capital genera, ja que la gran majoria de, les, de, de presos provenen de famílies en treballs precaris en atur, amb rendes baixes i sent un terç d'ells immigrants. Juntament amb les companyes que en, en, aquells, en altres indrets de l'estat espanyol realitzen anàlogues marxes a les presons de la seva zona, volen denunciar la tortura dels centres penitenciaris, però també de les presons encobertes amb altres noms, els centres de menors i els centres d'internament d'estrangers, els psiquiàtrics, les comissaries o les granges d'animals no humans que viuen i moren en esclavitud, fent saber a les recloses que no estan soles, que des d'aquí fora no volem oblidar-nos d'elles i que, en definitiva, estem juntes en aquella lluita contra la societat totalitària que ens oprimeix. Demà podríem ser qualsevol de nosaltres les que ens podríem veure en la seva situació, a baix la presó i la societat que la necessita. Coordinadora Llibertària de Mallorca. pues hem escoltat ara mateix, després de sentir el comunicat que se va llegir davant de la presó de Palma el passat dia 31 de desembre, a una marxa en contra de les presons, els seus murs i els seus negocis, pues hem escoltat una banda que se fa dir de Cráneo. Eh, han enregistrat aquest àlbum que publicaran en breve, brevíssim, està a la fàbrica i a punt d'arribar, eh, un àlbum crec que són 15 cançons, en BLP, i que ha estat enregistrat al, al Pla de Sant Jordi aquí a Mallorca. Larry, Eh, Tornamos un poco a Wasted, Ahora que hemos escalfat amb alguna banda local. Creo que escoltarem alguna También de aquí a les 7 de Sora Baixa, 1984. Muy buen material mm. en Mallorca. ¿Sí? Sí. Vamos con otra de Wasted, que me he quedado con la mil en los labios. Vale. Dime eh, una que la rebobino. Creo que Old Side Class, algo así. Mi inglés no es muy bueno, prefiero, prefiero tocar la <laughs> el <laughs> disgrace Sway. Pues sí, bon material el que està a Mallorca en aquests moments, com aquesta cinta de la que avui estem xerrant el 1984, un compartit entre Wasted i els temes inèdits de Mallorca, dels que mm ara te demanarem, Òscar Canxerris. També està a punt d'arribar de fàbrica el que serà el segon àlbum de Quatermass i també el que serà l'LP de debut d'Apocalíptic Terror amb Juan Carlos i en Xisco Vargas de Netweight, entre altres bandes i que seran petites coedicions des, que des de 1984 feim. Eh, anem a escoltar una cosa, però que, que ens ha arribat aquí i que és... Eh, que és que un tema d'estricalla amb hielo Biafra. Así és, sí, sí, sí. Estan es. en, en, en, un, en una muy hora buena. Pues Estricalla és una banda on trobam gent de Coralla, y yendo a Corazón del Sapo, y yendo a Eranzun, Humilitate. duta, Dut, gorriak tota también anestesia, y de totes no? Sí, sí, de, sí, sí. Iberri Charrak también. Pues acaban de publicar... Augusto. Joder, sí. Augusto. Augusto. <laughs> Augusto. Estricalla y Yellow Biafra han tret un tema que se dio The Real Terrorist and His 1001 Weapons of Mass Oppression. Muy bueno. El auténtico terrorista y sus mil y una armas de, de opresión masiva. Nada más coltarlo, que es como aquellas colaboraciones de Yellow Biafra, está Doha, No Means No, Ministry, etcétera. Con y también, ¿no? Con Doha también, ¿no? Estuvo... Sí, sí. Vamos para por ello. Sí. Vale. Venga, que Benur. Vamos. The Real Terrorist and His 1001 Weapons of Mass Oppression. Eren Yellow Biafra amb Estricalla, eh, una cançó que apareixer, apareix al, a l'àlbum d'Estricalla Triple Asalto Mortal y como estrella convidada, per supuesto, el vocalista dels Dead Kennedys eh, i bueno, dic que aquest àlbum ha estat enregistrat a Fidelenes Studio eh, a Zaraut a través d'en Miquel Cazalis. Mm -hmm. Molt bo, quin tros de tema, la sí, veritat, sí, eh? m'ha agradat molt. Quantes verdades. Ja li tenia sullet posat a punt jo aquest disco i me, me farem una còpia, segur, a bon segur. Bé, eh, doncs eh, continuam amb un poc més de música, ara posarem un, una de les altres cosetes que, que hem portat nosaltres. Si no vaig equivocat, ja ha preparat el Daisy Four, una banda de Suècia. Eh, el single es diu Umea Hardcore, de la ciutat natal d'aquests elements. Eh, Eh, la banda troba membres de Refuse, eh, International Noise Conspiracy, de Los Patrol Band, i bueno, mm, és gent que ha fet moltes classes de música diferent, però amb aquest single pues, tornen un poquet a lo que és lo seu, el, el hardcore eh, pur i dur. Thank you. Bueno, molt bé, doncs eh, el tema que hem escoltat era eh, el, un, un tema de la cara B d'aquest single d'AC4 que es diu Enough is Enough Basta és basta, o és suficient perquè ens entenguem Ja n'hi ha prou Ja n'hi ha prou, sí senyor, tu ho has dit I bé, Mm. Uh, avui també vos recordam que el dia 4 de gener tenim un concert a Factoria de So a Santa Maria del Camí on estiran actuant algunes bandes ben suculentes de l'escena mallorquina. Uh, ells són, si no vaig errat, uh, los 13-14, Uh, eh, la llave 13-14 favorita, uh, Riot Cats, que acaben de guanyar un concurs de maquetes de la Real, uh -huh. uh, les Roosters, que per primera vegada fan un concert fora de Palma, uh mhm. -huh. i, si no m'equivoc, també estiran Quatermas actuant, qui també repetiran, per cert, el proper dia 10, uh, també Factoria de So, mhm. al concert de comiat del seu bateria en Miquel, que el Això cedeixa durant un temps però bueno, recordar-vos que acaben, estan esperant el seu segon àlbum i que també han aprofitat i han enregistrat 4 o 5 temes més. Això, això em van comentar. Eh, um, també, si em permeteixes afegir, que també toquen Cicuta per a mi avui vespre. Ah, perdona, eh. tens tota la raó. I bé, això, mm, això serà avui vespre a la factoria a partir de les 10 i bé, per als que tingueu ganes de vinils, també dir-vos que All Kids Brigade muntarà la paradeta amb les nostres novetats viniriques. No 1984 i escoltàvem plegats els Quatermas, aquesta banda de reggae mallorquí, amb una de les cançons que apareixeran al seu proper new LP i que, bueno, si els voleu veure tant avui en directe com el proper divendres dia 10 a Factoria de So, estiran actuant, com bé deies. Ah, bien rockero este disco. Bien eh, rockero, grabados en los propios estudios. Eh, ¿Quién se ha encargado de la grabación, por cierto, ya que hablamos de estudios, de, mm. esta maqueta de, de Bueno, eh, el nom técnico que, que, ens, que, que es que el mestre que ha gravat això és Punk Recordings. i bueno, no és un altre que, que el Julián. El Julián, el guitarra. I, i... que li encanta jugar amb els seus separatats Sí, sí. I la veritat és que... És un curro que de puta madre. estem mo estic molt content en, en com ha quedat. És això que volíem, això que cercàvem. Ni, ni més ni menys. I ha estat enregistrat al mateix local d'assaig aquí al Gaire, no? Sí, sí, sí, sí. bueno, también hi ha hagut algunes que, por ejemplo esos veus van a registrar el local de... Sí, después se terminó de, eh, de grabar las voces y guitarra. El, el bass también se grabó. Bass y batería lo hemos grabado aquí en el, en el, en el local de, de aquí de Algaida. las voces las grabamos en, el local de, de, Diez, Y uh, esa guitarra, pues... Mm, ara no recordo molt bé si va gravar el Gaido o a casa seva... O... No, mm, no, no, creo que en casa seva, uh mhm. -huh. creo, eh? crec. Eh, tenim no preparat una altra cançó que, que ens heu duit per compartir, no és veure, Larry, una altra de les teves influències de tots els temps. Sí, eh, Killing Shock. sempre me gustó un poco el lado oscuro. Eh, no sé por qué. Eh, Tiene... Hablamos de Killing Joke. Killing Joke. Y ese espectacular primer álbum el del muro, ¿no? Donde está todo el mundo pintando el nombre de la banda entre tinieblas. Igual eh, yo a Killing Joy lo conocí con otro tema, eh, ahora no me acuerdo bien. Un mm, poco más, eh, más bailable, o sea, lo pasaba más en radios públicas, ¿no? y, ¿Qué nos has traído hoy para Tito Yeta? No, este es el primer disco de Killing Joy. Y este tema, eh, Metallica lo hizo, que la otra vez hablando con el gato, me dijo que, claro, Metallica en el, en el primer disco que sacó de versiones, hacen esta versión que creo que llama de The Wait, la espera de la broma asesina, The Killing Joke. Killing Joke. Por cierto, Moldline a uh, per, per tothom. I, I per Pues, eh, especialmente a unos colaboradores de la casa que también tienen un spy de radio aquí a Titoeta Radio Radio eh, Y especial a un deis que se'n sustans, que acaba de ser papá De unas ah, guapísimas ah, Ese papi... <laughs> Eh, bueno, Continuamos aquí al 1984, que está de moda el post-punk. ¿Tú qué opinas, Larry, después de escuchar esta canción? Hay mm, bandas ahora de este palo, ¿no? Sí. Cuando no las había visto en otros tiempos. Eh, yo creo que siempre que haya variedad, mejor, porque no sé, pasa. A mí me pasa, ¿no? De si. El problema de encasillarte en algo, ¿no? Y siempre hacer lo mismo. Eh, a mí me gusta mezclar. Y, y eso es lo bueno. Y tocar con gente que sean de distintos palos y y nada, a ver qué, qué resulta de, de, todo eso. Y no sé, yo creo que el, a mí el post-punk siempre me. Claro, estaba perfecto. Eh, me gustó y no. No voy a renegar ahora. No sé cómo hay gente que dice, no, en mi época es que era punk. No sé, yo, creo, yo creo que no soy ni punk ni hostia. Yo pienso lo mismo, la diversidad está en la riqueza musical, ¿no? Sí. ¿Y cómo veis la, cómo la moguda? Ahora, últimamente estoy escuchando mucho Sinfónica. <laughs> Ah, pues Porque me he puesto a estudiar piano y no sé, me da el rollo también a mis 43 años, la vejez me está agarrando. Una nueva puerta. Estoy muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Eres de los que opinan que siempre estás a tiempo a aprender cosas nuevas, ¿no? Con esto de las conspiraciones y estas movidas. Pero lo de las conspiraciones, ¿qué tiene que ver con tus nuevas clases de piano, Larry? <laughs> Yo creo que la música es un abanico de puertas <laughs> abiertas, ¿no? Y quizás se está abriendo una nueva ahora. Las puertas de la percepción, como decía Aldous Huxley. Eh, ¿Cómo ves la movida de punk en Mallorca? Punk dentro del abanico más, más abierto posible, ¿no? ¿Crees que es variada? ¿Lo ha sido más? ¿Lo podría ser menos? no, podría ser mucho más. ¿No crees que debería ser más ortodoxo el punk? Ortodoxo. no sé, a mí la religión no me va ni me viene. O sea que... Jo, <laughs> sincerament, personalment, eh, crec que a dia d'avui és variada i hi ha, sí, sí. Hi ha, hi ha riquesa, no? Sí, sí, Vull... sí, hi ha un muntó. Està clar que no és el mateix dels 90 o eh, de la primera dècada d'aquest segle, però jo crec que tota, tota època té les seves coses bones i jo crec que, o millor enfocar d'una manera diferent les 90 pot ser pero yo creo que está bien, no? Jo també crec que està bé. Si ya cerramos eh, A, nivel de locals per tocar o per assetjar, la cosa tots sabem que está un poc pitjor, mente es torna a obrir l'hipòdrom, com ja sabem, però bé... Mmm... Sí, cada vez salen más bandas y... Está bien, está también sí. variado los ritmillos y eh, también hay una la variedad. La putada es eso, ¿no? Que nos tienen todo acorralado porque no podés hay muy pocos lugares para tocar. Eh, la isla es jodida para poder salir afuera y poder costearte un viaje. Todos, venimos de banda con trayectoria que no hemos movido y sabemos lo que, eh, trabaja en realidad para las compañías aéreas, porque prácticamente para salir de la isla es duro, pero así todo se hace. Yo siempre yo. m'imagino que no ens ha passat a tots, lo millor de 20 viatges que han fet sí. han recuperat la pasta sí. un. Sí, <laughs> o dos, pot ser que hi hagi bandes que tinguin més sort, no ho sé. I jo, a, a vegades també me fa gràcia, no? Perquè, eh, de totes maneres, aquí eh, a Mallorca hi ha molta, molta cultura de, de, de grups de local. Mm, mm. Vull dir, gent que realment no s'ha qüestionat mai de, de, de, de sortir de silla no, ni de no, tal, no. sinó passar-se hores i hores i hores en el local i hi ha hagut tal quantitat de grups que eren de local. Sí, sí, I, sí, i, sí. I, i clar, I de és tocar curiós, aquí, no? només, sí, clar, Cervantes clar. se cremen, no pots tocar una illa cada cap de setmana no. o una vegada en so més, perquè t'acabes cremant. El que mola és viatjar, tenir experiència de tot això, i... però mm. vamos, ja... I, i, i contactes n'hi ha, vull dir, si una banda no coneix ningú només té que dir Òscar o Larry, no s'agradaria fer alguna cosa, com, punyota s'ho fa ah, pues crida aquest, aquest, aquest, i mm. ja ho tens. Sí. Mm. Sí, igual jo crec que Eh, con un montón de, bandas que hay ahora de, yo me acuerdo de, gente no que eran más chavales que, han seguido y, siempre metido en cosas que se hacían hubo varios intentos de, ocupar el último fue el, sitio creo y bueno lo que pasa siempre eh, La las fuerzas del orden eh, te joden la marrana y es muy complicado pero bueno siempre hay pequeño círculo que, que van haciendo cosas en la isla y apoyando a las bandas. Si me permitís decirlo, eh, jo, entre tot lo positiu que hi ha de la nova era, jo crec que el que falta és més gent jove apoyant tot això, o, o moguent-se, o fent coses. Perquè mm, molta la, gent es que veterana, per dir-ho d'alguna claro. manera, però mm, n'hi ha de gent jove, però a lo millor falta una empenyeta. Trobeu que el públic ha canviat? Jo crec que hi ha moltes més bandes, hi ha més edicions, però el públic no ha fet que el públic cresqués eh, en cap moment, no? I fins i tot nosaltres mateixos som incapaços d'assumir ser el públic de tots els concerts que hi van, perquè, dia... perquè hi ha una oferta potent, no? Això... Mm. L'altre dia els Quatermass em deien el mateix, allò, em deien és que som els mateixos reciclats. <laughs> Vull dir, en nous projectes, a noves bandes i tal. Bueno, hi ha gent jove, no poden negar, perquè, no, per exemple... Que, per exemple sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Lo que... Mm, falta una empenya. Jo m'agradaria dir que eh, alguns dels nostres oients també tenen bandes, com la gent de la puta calle, i des d'aquí Eh, un ejemplo. Que creo que ya sacan el, tienen el, disco en la mano, ¿no? un, disco que han titulado Esto solo es punk, ¿eh? que es la seva segunda maqueta enregistrada en Mimpala 1 Records. Y, Maestro Chano. També Crapping Recording segueixen gravant. Uh, Motor 49 han acabat d'enregistrar el que serà el seu nou treball. No són eh, massa joves, aquests. Eh? I no són massa joves. <laughs> Han xerrat abans de The Cranio, de Quatermass o d'Apocalíptic Terror, però no podem oblidar a altres grups que també han enregistrat aquest hivern, com Fastidiots, uh mhm. -huh. a qui ens agradaria poder veure en directe en qualque moment. Uh, Usura, si no m'equivoc, uh mhm. -huh. entren a gravar el proper cap de setmana eh, els estudis de Tomeu Destructor. Una banda brutal. Eh, I bueno, he sentit dir que altres grups com a Istat o Trau també aquest hivern havien de gravar o han gravat i fins i tot he sentit rumors de Hit the Robot, una banda on trobam gent de Dog Day Afternoon també, mm -hmm. estan a punt de, de treure un, un LP en vinil. Si em permeteixes, he tingut, vaig tenir el plaer d'escoltar de, aquesta gravació, ja està gravat, lo de Trau, i és brutal. Ah? Brutal. O pues... sigui, a Pinyon eh, podríem dir que millor un poc més brut inclús que, que la cinta de casset seva que va editar Yellow Dog però molt bo, eh? molt bo pues jo m'agradaria també fer menció d'altres bandes com Orquídia, que acaben de treure el seu CD de debut, estiran tocant també el proper divendres, dia 10 de, de, de gener, al Jarana, Eh, bueno, eh, han penjat les seves cançons a internet i a través d'una plataforma que se fa dir Discos Muerte, a través d'un bandcamp, també està disponible la, la seva gravació, així com la d'altres com la demo de Gente Tóxica, eh, la demo de... A entrarem? Pues... Uh, Hombre Lobo Internacional, que és un Hombre Lobo que uh -huh. solo actua en Noches de Luna Llena, sí. en el 2014, uh -huh. i també les cançons noves de Dr. Martín Clavo. Uh, si vos sembla, podem escoltar una, una d'aquestes quatre noves cançons que van enregistrar i que estan disponibles a través de Venga. Discos Muerte. Venga. Escoltem la cançó uh, Adiós, adiós, humanos, adiós. -huh. Mm. escoltes 1984, saps que mos pots escoltar en directe des del portal web de titoieta.cat. Si no, també mos pots escoltar a través de la FM, el 108 els dissabtes de 5 a 7. I si no, tens <laughs> tota l'altra gent des de Ràdio 77 a Ràdio Bronca que eh, pots agafar des del podcast i Ràdio Bronca també ofereix la possibilitat al 104.5 d'escoltar-nos els dimecres de 7 a 9 i els divendres de... no, de 7 a 9, els dimecres de 9 a 11 i els divendres de 7 a 9. I bé, i ara, si vos pareix també, ja que estàvem amb el tema de, de, de presons i centres d'internament i tal, comentar la, la, la notícia de, de la Público relacionada amb la mort de l'armeni Aramis Manukian en el CIE de Barcelona, que reviva la polèmica sobre uns espais on se vulneren els drets humans e impera la Ho trobareu a Público i està publicat avui mateix, dia 4 Y digo así, esperamos que triunfe la justicia, nada más, reclama Bardan eh, Grigorian, uno de los amigos de Alic, quien el pasado 3 de diciembre falleció de madrugada en el centro de internamiento para extranjeros de Barcelona. Alic llevaba 12 días en el CIE de la zona franca, tenía 32 años en su país le esperaba una hija de 7 años. Según la versión oficial, la causa de su muerte apunta a un suicidio. Sin embargo, varios testigos contestan, eh, contestan la hipótesis. Manifiestan que Alik fue golpeado por los agentes de policía y trasladado a una celda de aislamiento, desde donde se escucharon gritos durante toda la noche. Grigorian cuestiona la versión policial del suicidio. Tras la autopsia, los forenses dijeron que la causa del fallecimiento fue la asfixia, pero para hablar de un suicidio hay detalles que no cuadran. En las celdas las paredes son lisas, el techo alto, como se ha ahorcado. En las declaraciones surgieron divergencias entre lo manifestado por la Policía Nacional y los testigos e internos del CIE. Conforme a las declaraciones de la policía, Ali pidió el traslado de su celda por un conflicto con los otros compañeros. En cambio, los testigos de celda han afirmado que fue un conflicto con la policía, no con ellos. Incluso han dicho en el juzgado que Ali fue golpeado por un policía nacional con anterioridad a ser llevado a la celda de aislamiento. Fue empujado con un golpe en la cara. Alix se puso nervioso, dijo que quería hablar con un jefe de, la policía y denunciar. Lo que sabemos fue que a partir de allí se le llevaron a la celda de aislamiento, afirma Andrés García Berrio, abogado de la acusación particular y miembro del movimiento Tankem Ascie. Para el abogado surgen las dos contradicciones. ¿Por qué se lleva a Alic a un régimen de aislamiento que no está regulado? La segunda discordancia tiene que ver con la celda de aislamiento. Está cerca del puesto de control del CIE. Las personas que estaban cerca de la celda se escucharon gritos durante la noche por parte de Alik. Se debería saber primero cómo murió y luego iniciaremos una investigación independiente para saber si hubo una situación de maltrato hacia Alik y el tipo de custodia, porque él estaba gritando y dando señales. Los internos no fueron informados de la muerte de su compañero hasta un día más tarde, cuando el abogado de otra persona que se, eh, que se encontraba en el CIE se lo contó. Fue entonces cuando 30 de ellos decidieron declararse en huelga de hambre. Fuera ya se sabía de la muerte de Alic, dentro no se sabía nada. A partir de allí se desencadenó la huelga de hambre de los internos, que ya relacionaron todo, la agresión anterior y la desaparición de Alic, comenta Andrés García. Además de la acusación particular presentada por el hermano de Alic, Sor Racismo y la Fundación Migra Studium, presentaron una acusación popular. Ginés de Mula, coordinador del grupo de voluntarios de Migra Studium que visita el CIE de Zona Franca, comenta que con la acusación popular pretenden aclarar los hechos y que las circunstancias que han hecho posible que eso pase no no se vuelvan a repetir. Ocultar y silenciar a las víctimas, Dadas las incongruencias que rodean el fallecimiento de Alik, la acusación pidió a la juez la protección de, los testigos, que se acordó el día 5 de diciembre. Sin embargo, no pudo impedir la deportación de dos testigos del Magreb, que el día de la muerte de Alik se encontraban en la planta más cercana a su celda de aislamiento. La expulsión de los dos testigos del Magreb no, presenta, no representa un caso singular. Muchas veces las víctimas de agresiones en el CIE denuncian y mientras esperan a declarar ante el juez se les expulsa del país. José Peñín de su Racismo explica a público que en todos los casos que tenemos de agresiones no han podido llegar a ejecutarse porque han expulsado a la víctima y sin víctima no hay caso. Ahora mismo tenemos un caso abierto en que testigos con nombres y apellidos el día mismo que estaban citados para venir a declarar no se presentaron porque ya no estaban en el CIE. ¿Cómo puede ser que un juez haya hecho una petición para que tal persona venga a declarar y desde el CIE los haya expulsado? Tampoco se puede acceder a los datos de la persona que se encuentra en el centro para averiguar si han sido expulsados o no. Llamas y preguntas si tal persona se encuentra en el CIE y te dicen, eso es protección de datos, no podemos darle esta información. Pero, ¿cómo que es protección de datos? se pregunta José Peñín. En juicio en junio del 2013 se habilitó una normativa para que las organizaciones sociales pudieran visitar los CIE bajo determinados criterios, pero estos centros siguen siendo opacos y de difícil acceso. El CIE no quiere que las organizaciones sociales entren allí para que no se vean las cosas que pasan, si no, no se entendería por qué a fecha de hoy se siguen manteniendo los CIE como un espacio opaco. Se cuestiona el abogado de Alic. El equipo de Gines de Mula realiza una visita semanal, pero para hablar con la persona ingresada en el CIE necesitan su nombre. Si no doy no nombre no puedo visitarlo, entonces necesito contactar previamente con amigos, familiares y o abogados de la persona. Sin nombre no hay visita, no puedo hablar con los que no dan esa información. Los internos tampoco se pueden comunicar con sus familiares porque las, llamas, las llamadas se pagan y los que no tienen dinero no consiguen llamar. Muchas de las personas que llegan al CIE son víctimas de los controles callejeros realizados con criterios raciales y de detenciones completamente arbitrarias, un checkpoint invisible, Vas caminando por la calle y te encuentras un control que sigue criterios raciales y no tienes rasgos europeos, y tu día puede acabar en una pesadilla. Existe una especie de checkpoint, una frontera interna que se instala en la ciudad de Barcelona y en otros municipios de Cataluña. Cabe hacer esta reflexión, para toda la ciudadanía catalana y española, especialmente ahora que nuestros familiares emigran para buscarse una vida mejor. ¿Qué nos parecería que se les pare por la calle y se les prive de libertad por el hecho de no tener los papeles? Creo que empieza a no haber excusas para mantener unos centros cuya existencia vulnera los derechos humanos, reclama Andrés García Berrio, de que Y bueno, eso es la noticia, segueix bastante més, eh, la podeu trobar a publico.es i de dia 4 de gener d'avui mateix. Així que, ja sabeu, tanquem els dies. Mm -hmm. Molt bé, doncs acabant d'escoltar una, una cançó més de les que avui el Larry i jo hem enduit aquí a l'estudi. En aquest cas és un grup fetitxe personal per mi, eren els Kills Your Idols de Nova York, i si bé no tenen un so molt d'aquella ciutat o d'aquella escena, la veritat és que és una banda que sempre m'ha agradat molt, era el seu tema Can't Take It Away From Me, del seu primer LP, This Is Just At The Beginning. I bueno, vos ha agradat? Molt, la veritat que aquesta selecció me recorda molt a, eh, a un programa que feies a, a la ràdio i que l'escoltava molt eh, en Raül on ha, fic, on ha agafat moltes idees pel seu baúl també sí. uh, Estaves Valla, a, ràdio, a diferents ràdios no Veure, Òscar uh mm-hmm. -huh. els teus programes se, se feien dir uh, bé eh, mm, a un principi varen començar a Ràdio 77 en pla per internet i això i després eh, l'Overdrive mm, bueno, el, primer programa de Ràdio 77 a internet es deia Rock and Roll um, Rock and Roll hòstia, Soul no Fever Perdona? Rock and Roll Soul Fever Això ah, no. es, hòstia, de Rock and Soul Fever, sí, perdona ¿Y no es el mismo que un título del disco de monstruos? Rock and Soul Fever eh, Me pues, copiaron ellos, sí, eh? Algo así, puede ser <laughs> ah, Del okay. último, sí i bueno, i després una vegada que vaig... Però no, no, eh, no, el cliché del, del rock. Mm. bueno, i després, una vegada després a Ràdio Marratxí, pues doncs ja vaig començar lo de l'Overdrive i això. I mira, si en Raül li agrada i això, doncs pues mira... Hi ha possibilitats bueno. de tornar-te a poder disfrutar d'algun programa teu? Tens previst alguna experiència radiofònica al propers temps? Bueno, pues doncs ara que ho dius, acabat de xerrar amb en Biel aquí a Titolleta i tot pareix apuntar que d'aquí poc començaré un espai aquí radiofònic a, eh, a Titolla de Ràdio. La veritat és que és un projecte que tenc des de fa gairebé un any i que de fet ja ho tenia parlat amb ell i ara pues, mmm, si s'adonen totes les circumstàncies de cara pues, la veritat és que ho vull començar a fer sí. i bueno, serà un programa pues, bé, Da, ja, ja ho coneixereu. Seguirem informant, sí. no? <laughs> I, Tito, bueno... Titoyeta viene 2000, el 2014 viene Cargadi fort, cargadita. De fort. Ah, per el, la 26a temporada. Uh, <laughs> escolta, tornem una mica a Wasted, a, a, a aquest projecte que teniu, perquè vau començar, diguem que el mes de maig, més o menys que vos començàveu a ajuntar el mes de maig de l'any 2013, uh -huh. i a dia d'ara haureu fet pues, quasi, quasi mitja dotzena de concerts, no? 4, 5, 6? No, no, no. Ah, ah no, m'he no. tirat de la moto. Sí, bé, la veritat és que n'hem fet eh, dos. dos. Ah, n'hem fet dos. dos. Per, clar, té, té, ja que tenim en compte que això va començar com un projecte a poc a poc, una vegada en la setmana sí. i tal, i vàrem estar, haguéssim mm, pogut tocar antes, però no vàrem voler tocar fins que no estava tot ben formadet, i n'han fet dos de bolos. Sí, de fet bolos, dos. Sí, sí, sí. I bé... Una factoria i una seposició. I una exactament, seposició, sí. exactament. I la veritat és que hi ha ganes de fer-ne molt més i tot això. I ara se dona la circumstància de que durant el mes de gener en, en Larry se'n va se'n va a Argentina. Dale, sí. tot eh, boludo. <laughs> a veure a Família i Amigos. A fer la còpia d'Alfajores. I, I així quan torni, a finals de gener, pues, tornar, tornem a començar l'activitat durant tot el febrer. Ja tenim un parell de temes nous, mm. estem amb idees per treure nous temes i dia 7 de març tenim data per un nou bolo que serà la factòria de so i aprofitant l'ocasió d'estar aquí pues, qualsevol banda que se vulgui apuntar ja ho sí, saben que, que avise i Clar. I nada. La idea és aquesta, fer tres o quatre bandes, un bolo i passar-ho bé. Sí. Eh, en Larry mos comentava fa un moment, mentre xerraves amb en Biel del teu programa de ràdio, eh, que ell no és molt de l'anglès. I nosaltres veiem que totes les lletres de moment són en anglès. Mm -hmm i tu ets el vocalista, o sigui que més o manco ho tindràs una mica més per mà. Sí, jo, si vols que, te, que et digui la realitat, mm, no és un patró marcant ni molt menys. Ja t'he dit que no, no són de pensar-me moltes coses. És molt probable que en un futur pues, m'adongui per cantar en, en català, en mallorquí o en... O en russo, tal com estan les coses sí, en aquesta sí. terra. Me, me fots dues cerveses i te puc cantar en, <laughs> en qualsevol idioma. No, Uh, en sèrio, vull dir, no és algo premeditat. Mm, la qüestió és que me surt així, perquè jo, pues, de tota la vida m'ha agradat molt uh, tot el rotllo en anglès i tot això, perquè evidentment també he crescut en la música en castellà o català, però no sé, m'agrada així. Mm, vull dir, anglès, pues, xapurreo bastant bé i a l'hora de fer les lletres, pues, m'agrada. I de moment així surt però això no vol dir que... Home, un poc premeditat sí que és, no? Sí, Perquè clar. estàs aturat, has de seure, m'imagino que les lletres estan fetes sí. amb passió i cor. Mm. I què conten aquestes lletres? Per exemple, la primera del casset, que jo crec que diu molt, no? Si treus una cinta, la teva primera cinta, la primera cançó, ha de sonar potent, però també supos que la lletra té el seu pes, no? Sí, bueno, Keep jo... Keep your hands off. Keep your hands off. Jo mm, o sigui, mm, leva les mans de damunt de mi, eh, no fotigues les teves mans amb això, no? Jo crec que és un poc una declaració d'intencions de por bombar en els tirs, no? Eh, vull dir, eh, ningú és... Eh, mm, vull dir, això és un treball de individual, eh, do it yourself total, i és algo, vull dir, mm, que no volen que ningú eh, extern que vulgui, eh, com t'ho diria, fer negoci o, o, o ficar les seves mans a dins d'això mm, ho mogui d'una manera que no sigui la nostra, de la nostra forma de viure, de la nostra forma d'actuar, no? i eh, ho pots aplicar tant a, a l'aspecte musical com a l'aspecte de, de, de sa vida, no? Vull dir, qual, tots som eh, els, eh, els que manam a la, nostra, a la nostra forma de vida, a la nostra forma de, de comportar-nos cada dia. I vivim d'esquenes a, tota aquesta, a tota aquesta norma general que hi ha a la societat, no? Uh, pues anem a escoltar aquesta cançó. Uh, Keep Your Hands Off. Molt bé, doncs eh, dona pas al, mestre Fede per comentar la següent cançó. És un single que li té molt de, molt de carinyo perquè pf, feia temps que el volia aconseguir i no és ni menys ni menys que una altra banda de Nova York, de, de, de l'escena gay hardcore, podríem dir. Es tracta de la nova banda del Mike Bullshit, eh, cantant dels Go!, que amb aquesta nova banda eh, toca la guitarra. Es diuen No Mistake i això és el primer single que han tret, ara, mm, si no vaig equivocar, l'any passat. I, bueno, ja escoltareu, és un so pues, que ens recorda molt a aquella formació de Gou, el que, eh, evidentment, amb elements nous i la veritat és que, no sé, a veure si vos agrada tant com a jo. també una banda d'aquí des del 1984 mallorquina que no havíem mencionat i que també avui està actuant a Factoria de So, avui dia 4 de gener, a partir de les 10 de la nit xerram de The Monster Ones, que després d'un parell de singles en CD, diguem-ho així, eh, eh, d'aquí a poc veuran editat el seu primer àlbum també enregistrat als estudis d'en Tomeu Destructor de, de Quatermass, per exemple, per anar amb una de les seves darreres edicions, de, de Monster Ones, aquesta banda mallorquina, va ser un, un petit CD de quatre temes enregistrat ja fa cosa de un parell d'anys, a l'any 2011-2012, i escoltaran la cançó Teenage Ramon. Crec que és una cançó que ha sonat molt per alguna emissora de ràdio d'Estats Units i que des d'aquí pues, no volem obviar. One, two, three, després d'escoltar de Monster One s'aprofitant per fer un poc més d'agenda i és que ens arriben les primeres notícies de lo que serà la 27a edició de Sant Canut. No sé si s'han passat a eh? 27 edicions ja de Sant Canut. Uh, bueno, en qualsevol cas, uh, és una festa que se fa uh, per ser rebel·la de Sant Sebastià, on se venera un sant amb un canut, i s'acostuma a fer a ses voltes a sota de la seu, com molt de voltes ja sabreu, mm. encara que en qualque ocasió s'ha fet també a sa feixina, amb actuacions de The Police, sorpresa, mm -hmm. a, mm-hmm. a <laughs> última sí, hora sí. de la noche, <laughs> i també recordar que els seus inicis se feia a la plaça de Sant Jeroni, just a de vora del carrer Botons, on havia una ocupa que va ser la, la mm. gent que va muntar una mica aquesta festa alternativa. Ja me'n recordo els primers Sant Sebastians alternatius que record eren a l'època del Casal, que tu, Òscar, recordaràs, uh mhm. -huh. Sant Sebastià Alternativo. Sí, fa eh? Eh? temps, eh? fa temps. Eh? temps, eh, mitjan dels anys 90, crec que era. Chicharrica sí. va tocar i mm. Víctimes, la banda de Julián, crec que també va tocar sí, en alguna ocasió. ocasió. 97, 98 també, no? Eh, sí, sí. Tots aquells, aquells temps. <laughs> pues hi ha una gent encarregada de, de que no s'oblidi de que fa feina tot l'any, bé, tot l'any, un parell de mesos abans se posen, Saben que el mes de novembre ja, ja van demanar la licència, per, el permís a l'Ajuntament, que s'ha de demanar obligatòriament per fer alguna una plaça, com una associació, i sempre han fet han fet servir, o els darrers anys han fet servir pues, l'espai de ses voltes. Ens comuniquen que llegim textualment les seves informacions és para esta edició a dia de hoy todavía no tenemos confirmado el recinto, ya que según nos han dicho, hace apenas una semana nosotros entregamos la solicitud en noviembre en ses voltas no reúne las condiciones de seguridad para grandes eventos. Confiemos que no nos lleven muy lejos del centro de la ciudad. I ens en el cartell d'artistes del 19 de gener a partir de les 7, 8 de Sora Baixa actuaran Whisky Fàcile, El Camino Experience Band, Dinamo, Grollers de, Factoria, Grollers de Factoria, Riot Cats, Dràstica, DJ Aparicio y Tachan Tachan, la reaparición de Síndrome de Abstinencia. Hostia. La mítica banda wow. punk del nord de Mallorca. Uh -huh. Torna als escenaris. No? Sí, sí. Uh, pues tornen i sembla que, que eh, tenen pensat editar un nou disc, o sigui que tornen amb força. Uh -huh. O sigui que Mira. Benvinguts de nou en Marcos, Marc i Síndrome d'Abstinència doncs i Síndrome sí. Discos. Una bona notícia. vaya que sí. Pues sí, una noticia noticia. Ah, después de d'aquest paz seguimos aquí ya apurant de darrers 20 minuts del programa y Larry, tienes preparado otra banda argentina para escuchar, ¿verdad? Sí, eh, Loquero de Mar del Plata, una banda mm. muy amiga que hemos compartido conciertos con, ellos y Chari también ha actuado con, de invitado eh, para un par de temas. Eh, y, ¿En dónde? En, Mar del Plata, siempre en Mar del Plata. Lo que es Mar del Plata, Gran Buenos Aires. ¿Tú con quién tocabas en esa época? Yo empecé tocando con, bueno, con una banda que hacíamos eh, heavy y como no me iba bien o me gustaba pero tampoco no... Di el nombre. Algo el nombre. No, no, teníamos nombre. Después creo que después empecé con otro que hacían versiones de Dudó, hacíamos versiones de Dudó. Creo que de ahí viene el sobrenombre mío que pusieron el Larry. Eh, Porque tu nombre real lo vas a decir. Mi nombre real es, Carlos. Ah. Carlos. Y, nada, y aparte <laughs> a mí, me conocen por el narigón y el, flaco, ¿no? O sea que. Y nada, después eh, ahí em, eh, conocí a, al guitarra, a Gustavo, y armamos 101. y este tenía mucho material de, de, punk que lo traía de Brasil. Y, y nada, ahí me, empezó, me empecé a enganchar con 17 años ya más al, al, punk, ¿no? y... ¿Y quién son Loquero, para quien no los conozca? Eh, Loquero para mí <clears throat> siempre fue una de las mejores bandas. Eh, em, empezaban haciendo punk, eh, es que es una banda muy especial eh, Argentina, ¿no? Y, bueno, unos grandes, unos grandes amigos. Mm, y, cuando sacaron este, que es el primer disco, que llama... Eh, Golpe eh, bajo. No, eh, la maqueta es que habían sacado como una maqueta de temor morboso a la exposición pública, algo así. Y, creo que ese es el, ese es el primer, ah, ese es el disco que más me, eh, me gusta de loquero. Y, y quiero un tema que se llama Golpe Bajo y está dedicado a, a Huizaco, eh, un gran amigo también, eh, porque yo tocaba con el hermano, con Marcelo, y, nada, y un saludo para, para los sacos y dedicado a la gente de Mar del Plata que anda por ahí desparramada en el mundo. pues aquí a 1984, gratant, gratant el baúl que tenim, també als estudis hem trobat uh, les cançons de lo que són la cara B de, del casset de, de, de Wasted, i, i Major Caos. Uh, escoltam, si vos sembla, algun d'aquests temes, on van ser enregistrats aquests temes i quan? Els temes, aquests quatre temes de Major Caos van ser registrats a eh, Music Temple, a Son Serra de Marina, a l'estudi de Mazda, el cantant de Motorhashi, i va ser, eh, si no recordo malament, a l'estiu del 2003, que bé, va ser la darrera gravació de la, de la banda de Mallorcaos, que per diferents qüestions se'ns varen separar, just antes de veure la llum o de ser editada aquesta gravació, per lo tant, amb aquesta maqueta, amb aquest split eh, casset, el que s'ha volgut és recuperar aquesta gravació i editar-la per primera vegada amb aquest format pues vos recomanam una visita al blog eh, al blog de illasonora.blogspot.com on trobareu la discografia d'aquesta genial banda de mallorquina, també a mallorcapunk.blogspot.com. Escoltam la cançó. Pain is not fun. Ara va. Time after sí, feia estona que no escoltava aquestes cançons melòdiques de Mallorcaos eh, que bueno, conformen una genial discografia que ara la podeu completar vosaltres que sou, sou fans del Boston Hardcore i, i, i lo més canyer pues, amb aquest casset que ha editat el Kids Brigade amb Wasted i amb Mallorcaos. eh, quin projectes teniu ara? Perquè Aquí fent un café a l'Acadèmia al bar, antes de que comencés el programa me comentabas que a lo millor estaría disposats a dedicarle li una mica més de temps en aquesta mateixa gravació a mezclarla un poc més, no? Sí, esa es la, un poco la idea <clears throat> para limpiar un poquito más ciertas cosas, pero bueno, eh, a ver cómo la mano de Julián, <laughs> a ver cómo sale. Y porque la idea es eh, editar un 7 pulgadas. ¿Qué me dices? ¿Con estas mismas canciones? Sí. Pero no sé si sin las Sin las dos versiones, ¿no? Ah, igual ahí sí. Eh, y bueno, eh, en realidad estamos buscando compañeros en este viaje. En este viaje. Pero que financien. Que, que financien un poco entre todos i una, co, una tipo cooperativa. Eh. Sí, bueno, un parell de cellers que vulguin col·laborar, <clears throat> si es pot donar el cas, i bé, la idea és aquesta, no? Eh, deixar 8 mm, cançons per al single i les dues versions que només venguin a la cinta. Més que res, pues, perquè com som amants del vinil, no s'agradaria tenir també aquesta gravació en vinil i com ha dit molt bé el Larry pues, eh, mirarem de remesclar un poquet o de arreglar quatre cosetes d'aquestes vuit cançons i bé, ojalà per, a, per abans de no sé abans de l'estiu per exemple ojalà, sí. ojalà. Esa, esa es un poco la idea eh, después bueno <laughs> a ver a ver cómo se va monetariamente mm. Pues ya que se van a quedar en el tintero estas dos versiones de Adolescent y Circle Jerks, Tria una y la ara en directa. Venga, Larry, tu turno. Eh, no sé, cualquiera de las dos. Eh. Pues escogemos la de L.A. Girl. Taiwan. We don't waste the time in fun We don't care about your fingers Point and drink what you ended A little hell it will Don't turn like on the wheel A little hell it will You didn't feel or see We don't care We can not see why We don't live for lies To keep you satisfied Stopping all things again By the stars when you to We don't really care too young We don't waste time inside We don't care what you think Just call it we try to hate it A little the light little We didn't feel our sin I bought a piece of makeup You fucking ain't a mess up What the hell you around you bring me down Toma ja. Toma. Uau. Dóna ganes d'escoltar l'altre, eh? <laughs> doncs tu mateix. <laughs> i no volem acomiadar-nos del 1984 sense recomanar-vos aquesta setmana eh, tres fanzins que ens han arribat a les mans de, de la mà d'algunes bandes mallorquines que, que se'n van més enllà d'aquesta illa. Són els fanzines Evangelio de Justícia Còsmica número 1, amb dibuixants que hauríeu de conèixer, de la península ben actual, Uh, el a l'alcalde, pues, eh, que és el número 24 de novembre del 2013, que torna a estar amb el quartel general al seu poble Arnedo, i el We've Grown, un fanzine que ens arriba des de València, on trobam pues, eh, entrevistes amb bandes com Absurdo o inclús Orden Mundial i amb altres articles, en ressenyes, etc etc. Ben això mola. Els fanzines segueixen vius. Uh, I per quasi acomiadar-nos, uh, eh, Òscar, quina és la teva darrera o predarrera selecció? Molt bé, doncs eh, la proposta és el primer LP 12 polsades dels Iron Regan. És una banda trashera, podríem dir, on es troba membres de Municipal Waste, eh, concretament el Tony Foresta, el cantant de Municipal Waste, que també canta aquí. I el tema doncs, és una d'aquest primer LP Worse Than Dead, pitjor que la mort, que es diu Eat Shit and Die. Ya sabemos lo, el que van pues, ens acomiadam del 1984 d'aquesta setmana i ja vos adelantam un altre concert que ens arriba d'entrar al nostre burofax eh, des de Llucmajor, la Veja Maya. ens amenacen que el dia 24 de gener el Cafè Aràbic, entre tapas i vermuts, eh, presentaran el seu nou LP, el quart de la seva carrera. 24 de gener, la veja Maya, su amigo Willy i y el bastardo no sé quién. la, Invitémosles para que vengan. La de tostada imagen de, su amigo William. <laughs> Bueno, muchas gracias. Hemos apurado el nuestro stems Muchas gracias en Nur, en, Bernat. Una fuerte abrazada en Raúl, raúl que está custodiando el baúl Eh, allà on estigui i moltes gràcies a Wasted, als que no han vingut, però especialment a en Larry, que ve cada setmana, <laughs> i a Òscar, que pot venir quan vulgui en aquesta casa que títol de Ràdio. Gràcies a vosaltres. A tu. I en què mos acomiadam? Bueno, doncs, un clàssic eh, per apagar els llums i, I prendre una i cervesa i, bueno, i el que més vulgui cadascú té els seus vicis. Black Sabbath, Children's of the Grave. Ara és ah. 1984.